บุ๊กทูเจ็ดสิบ yetmiş 70 ชอบ อยาก bir şey arzu etmek bir şey arzu etmek คุณอยากสูบบุหรี่ไหม sigara içmek ister misiniz sigara içmek istiyor musunuz คุณอยากเต้นรำไหม dans etmek ister misiniz dans etmek istiyor musunuz คุณอยากไปเดินเล่นไหม gezmeye gitmek ister misiniz gezmeye gitmek istiyor musunuz ผมอยากจะสูบบุหรี่ sigara içmek istiyorum sigara içmek istiyorum คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม bir sigara ister misin bir sigara ister misin เขาอยากได้ไฟแช็ก o ateş istiyor o ateş istiyor ผมอยากดื่มอะไรหน่อย bir şey içmek istiyorum bir şey içmek istiyorum ผมอยากทานอะไรหน่อย bir şey yemek istiyorum bir şey yemek istiyorum ผมอยากพักผ่อนหน่อย biraz dinlenmek istiyorum biraz dinlenmek istiyorum ผมอยากถามอะไรคุณหน่อย size bir şey sormak istiyorum size bir şey sormak istiyorum ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย sizden bir şey rica etmek istiyorum sizden bir ricada bulunmak istiyorum ผมอยากจะเลี้ยงคุณ sizi bir şeye davet etmek istiyorum sizi bir